Book 2 88 88 88อดีตการของกิริยาช่วยสอง Yardımcı fiillerin geçmiş zamanı 2 Tarz fiillerinin geçmiş zamanı 2 ลูกชายของผมไม่อยากเล่นตุ๊กตา Oğlum bebekle oynamak istemiyordu. Oğlum bebekle oynamak istemedi. ลูกสาวของผมไม่อยากเล่นฟุตบอล Kızım futbol oynamak istemiyordu. Kızım futbol oynamak istemedi. ภรรยาของผมไม่อยากเล่นหมากรุกกับผม Karım benimle satranç oynamak istemiyordu. Karım benle satranç oynamak istemedi. ลูกๆของผมไม่อยากไปเดินเล่น Çocuklarım gezinti yapmak istemiyorlardı. Çocuklarım gezinti yapmak istemedi. พวกเขาไม่อยากจัดห้อง Odayı toplamak istemiyorlardı. Odayı toplamak istemediler. พวกเขาไม่อยากไปนอน Yatmak istemiyorlardı. Yatmak istemediler. เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานไอศครีม Onun dondurma yemesine izin yoktu. Onun dondurma yemesine izin yoktu. เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานช็อกโกแลต Onun çikolata yemesine izin yoktu. Onun çikolata yemesine izin yoktu. เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานของหวาน Onun şeker yemesine izin yoktu. Onun bonbon yemesine izin yoktu. ผมได้รับอนุญาตให้ขอพร bir dilekte bulunmama izin vardı. Bir dilekte bulunmama izin vardı. ผมได้รับอนุญาตให้ซื้อชุดให้ตัวเองได้หนึ่งชุด Kendime bir elbise almama izin vardı. Kendime bir elbise almama izin vardı. ผมได้รับอนุญาตให้หยิบช็อกโกแลต Bir fondan almama izin vardı bir fondan almama izin vardı. คุณสูบบุหรี่บนเครื่องบินได้หรือ Uçakta sigara içmen serbest miydi? Uçakta sigara içmeme izin var mıydı? คุณดื่มเบียร์ในโรงพยาบาลได้หรือ Hastanede bira içmen serbest miydi? Hastanede bira içmeme izin var mıydı? คุณนำสุนัขเข้ามาในโรงแรมได้หรือ Köpeği otele alman serbest miydi? Köpeği otele almama izin var mıydı? ในช่วงพักร้อนเด็กๆไม่ต้องไปนอนตามเวลา Tatilde çocukların uzun süre dışarıda kalmalarına izin vardı. Çocuklar tatilde uzun zaman dışarıda kalabiliyordu. พวกเขาเล่นที่สนามได้นาน Avluda uzun süre oynamalarına müsaade vardı. Avluda uzun zaman oynayabiliyorlardı. พวกเขาได้รับอนุญาตให้นอนดึกได้ Gece uzun süre uyanık kalmalarına müsaade vardı geç saatlere kadar uyanık kalabiliyorlardı.